outros conta bem, você conta forte, eu conto pra caraco. Além de ser que romântico, cancelo voto nos otários. E nas preliminares elas ficam sem ar. Perde a roupa na cabine do motel. Não é o que cê quis, não tá tendo o que quer. Nunca fui cavaleiro de lua de mel. Se me vê por aí, fala pra ela assim: Que eu tô no baile de camarote isolado. Amiga que do zoom, requebra o seu bumbum. Deixa o pai conduzir todo o seu gingado. Quando viu o cartão, perdeu toda a noção. Se percebeu em um desenho estrangeiro. E pra contar vantagem, se você mais tarde. Mais uma tchuca que caiu no meu terreno. Elas vêm de tão, tão distante. Fechar com quem conta bastante. Ficar com os tubarão gigante. É, elas vêm de calmada, sabendo que vai ficar de graça. E ainda volta com o Rian pra cá. É, tá bastante, fica com tubarão gigante. É. Elas vêm, fica arrumada, sabendo que se envolve de graça. E ainda volta com o Peter pra cá. Você conta forte, eu conto pra caraco. Além de ser rico e romântico, cancelo voto nos otários. E nas preliminares. Elas ficam sem ar, perde a roupa na cabine do motel. Não é o que cê quis, não tá tendo o que quer. Nunca fui cavaleiro de lua de mel. Se me vê por aí, fala pra ela assim: Que eu tô no baile de camarote isolado. Amiga que do zoom, requebra o seu bumbum. Deixa o pai conduzir todo o seu gingado. Quando viu o cartão, noção Se percebeu em um desenho estrangeiro E pra contar vantagem, se sabe mais tarde Mais uma tica que caiu no meu terreiro Elas vêm de tão, tão distante Fechar com quem canta bastante Ficar com os tubarão gigante é, Elas vêm de arrumada sabendo que vai ficar de graça. E ainda volta com o Rian pra cá. Elas vêm de tão, tão distante. Fechar com quem conta bastante. Ficar com o tubarão gigante. É, elas vêm, fica arrumada. Sabendo que sempre de graça. E ainda volta com o Peter pra cá. E ainda volta com o Peter.